Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը կիրառել է հան 17 տիպի նռնականետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական ապատեղեկատվությունը։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի նվիրված հանդիպում Հադրութի շրջանում։ Այսօր կայացել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ ԱՄՆ Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքի քաղաքապետը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Այսօր Արցախում նշվում է գրադարանավարի օրը։ Վարչապետը շնորհավորել է շախմատի մինչև 18 տարեկաների աշխարհի չեմպիոն Մանուել Պետրոսյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել ավելի քան 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1800 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է ԴՇԿ տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացիր 155 կրակոց եւ Իստիգլալ տիպի հերահար դիպուկահար հրացան 109 կրակոց։ Հյուսիսային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաեւ հան 17 Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Հայկ Լևոնի Համբարձումյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից երեք տարածված տեղեկատվությունն այն մասին, թե իբր հայկական կողմի արձակած կրակոցից զինծառայող է մահացել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանումները երբեք նախահարձակի դերում հանդես չեն գալիս եւ ամենայն պատասխանատվությամբ հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ավելին, հարկե ընդգծել, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը հակամարտության գոտու տարբեր հատվածներում անհամեմատ ակտիվացրել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը, կիրառելով ոչ միայն փոքր դրամաչափի երազկային զինատեսակներ, այլև գնդացիրներ ու հերրահար դիպուկահար հրացաններ։ Աստվածի ամենաթարմապացույցը երեք շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի կողմից կիրառված Սև նետ եւ Իստիգլալ տիպի խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացաներից արձակված շուրջ 50 թիրախավորված գրակոծներն են։ Ելնելով այս իրողությունից ադրբեջանական կողմին խորհուրդ կտայինք նախազգուշացնելու փոխարեն հիշել հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերաբերյալ միջազգային հանրության առաջ ստանձնած պատասխանատվության մասին։ Միաժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, որ հակառակորդի կողմից հայ զինծառայողի ցանկացած թիրախավորում անպատասխան չի մնալու։ Դատելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում վերջին շրջանում տեղ գտնող զարգացումներից տպավորություն է ստեղծվում, որ հակառակորդն ընտրել է առաջնագծում իրավիճակն աստիճանաբար եւ նպատակային սրելու մարտավարություն։ Դա արտահայտվում է ինչպես հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման դեպքերի քանակական աճով, այնպես էլ դրանցում կիրառվող զինատեսակների որակական հատկանիշներով։ Հատկանշական է, որ ապրիլյան քարորի արճակատումը սանձազերծած ադրբեջանական կողմը, որը վերահաս պարտությունից խուսափելու նպատակով ստիփված էր իր իսկ խնդրանքով եւ երրորդ կողմի միջնորդությամբ մարտագծում վերահաստատել 1994-ի մայիսին երրակողմ համաձայնությամբ ձեռքբերված հրադադարը, կրկին անցել է սադրիչ գործողությունների ոչ միայն հակամարտ զորքերի շփման գծում, այլև քարոշչական դաշտում։ Անցած օրերի ընթացքում հակառակորդը կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքեր, այսօր տարածել է տեղեկություն առայն թե իբր հայկական կողմն առաջնագծում կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետներ։ Պաշտպանության նախարարությունն ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվությունը ոչ այլ ինչ է, քան իրավիճակի ապակայունացմանն ուղված պարզամիտ քարոշչական հնարք։ Օրերս կառավարության նիստերի դահլիճում կազմակերպված հանդիպումը, որին մասնակցում էին շրջվարչակազմերի ղեկավարները, խոշոր հողօգտագործողներ, գյուղատնտեսության բնագավառի փորձառու մասնագետներ, նվիրված էր գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգին։ Հերթական հանդիպումը 3 հադրութի շրջանում էր։ Մինչ թեմային անդրադառնալը շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողօգտագործման եւ հողաշինության վարչության պետ Ստեփան Հակոբյանը տեղեկություններ ներկայացրեց 2017 թվականի աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների եւ գառնանացանի խաղողի բերքահավաքի մասին։ Ըստ վարչության պետի շրջանում նախատեսված է կատարել մոտ 10000 հեկտար աշնանացան։ Հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ կատարվել է 3800 հեկտար հերկ եւ սկավառակային փոսխ, որը նրա գնահատմամբ բավարար ցուցանիշ չէ։ Ստեփան Հակոբյանի խոսքով անհրաժեշտ է համապատասխան աշխատանքներ տանել հողօգտագործողների շրջանում փոխելու մշակվող ավանդական մշակաբույսերի տեսականին։ Համարտադրական ներդեր տարի առաջին օգտոբերի Իր խոսքում Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ անցած տարիների ընթացքում գյուղատնտեսության ինտենսիվ եւ էքստենսիվ զարգացման համար տարբեր ծրագրեր են մշակվել, որոնք թեկուս հնարավորություն են տվել զգալի հաջողություններ արձանագրել ոլորտում, սակայն ամբողջությամբ չեն լուծել խնդիրները։ Գործադիր իշխանության ղեկավարի խոսքով ոլորտում պետք է փոխել գործելու աոճը եւ զարգացման քաղաքականության մեջ հաշվի առնել մթերքների արտադրության գիտականորեն հիմնավորված մեթոդները, մրցակցային առավելությունները եւ շուկայի պահանջարկը։ Վարչապետը հանդիպան մասնակիցներին հանգամանալի ներկայացրեց ընդունվելի հայեցակարգի վերաբերյալ իր մտեցումները։ Արդեն երկու տարի է մեր քաղաքին երբ որ ունենում ենք ԵՏՄ-ի անդամակցության հնարավորությունները, մենք ձեզ հետ միասին խնդիրներ ենք ունենում գները կարգավորելու առումով։ Գործում է գին Հայաստանում, որը մեզ համար անընդունելի է, շատ ցածր է։ Անհրաժեշտերին էլ խնդրել ենք, որ շուկայականից ավելի բարձր գնումներ առնեն, հոստանալով, որ ալյուրի գինը փորձելու ենք վերահսկել, ներմուծումը կարգավորել, կոչնդոտել, որ เป զի ծորենի գնի համապատասխան ալյուր վաճառվի։ Բայց շատ դժվար է Հայաստան-Ղարաբաղ սահմանը պահել։ Կառավարության ղեկավարը հայտնեց, որ ըստ հայեցակարգի նախնական դրույթների, կառավարությունը խուսափելու է գյուղմթերքի վերջնական գնագոյացման գործում ուղիղ միջամտությունից։ Փոխարենը նախնական աջակցություն կցուցաբերի գյուղատնտեսական արտադրանք ստեղծողներին։ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև անկանոն անասնապահության խնդրին, նշելով, որ դրա պատճառով դժում են հողօգտագործողները։ Հողերը չի մշակվում։ Խոչընդոտող հանգամանքը դա անասնապահություն է, որը խանգարում է յուղամերձում հող մշակելու։ Անտարբեր համայնքի ղեկավարներ, անտարբեր տեղական իշխանություն վարչակազմի ղեկավարների ղեկավարությամբ, անտարբեր գյուղատնտեսության նախարարություն աշխատակազմ, քանի որ հարցը լուծված չէ։ Մի քանի տարի է ես օրդորում եմ, բայց արդյունք չկա։ Մենք պետք է առաջին հերթին փողերը մշակելու առումով կարողանանք լուծել այդ խնդիրը։ Հանդիպանը տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում։ Բարձրացված առանձին հարցերի բարձաբանումները տվել գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Օրակարգի առաջին հարցը հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման ոլորտից էր։ Սիրողական ռադիոօպերատորների թույլտվությունների դասակարգման եւ տրամադրման, սիրողական ռադիոկայանների գրանցման, տեղադրման եւ օգտագործման կանոններն ու որակավորման չափանիշներն սիրողական ռադիոօպերատորների համապատասխանությունն ստուգելու կարգը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը ներկայացրեց հեռահաղորդակցության կարգավորման բաժնի պետ Աննա Արաքելյանը։ Սիրողական ռադիոկայանները չեն կարող օգտագործվել հեռարձակման նպատակով կարգով։ Պետք է նշել, որ ռադիոսիրողը կուլտվություն ստանալու համար պետք է ունենա համապատասխան որակավորում։ Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին ԼՂ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի Զ ենթակետին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում հաստատել սիրողական ռադիոօպերատորների ցուցուցների դասակարգման եւ տրամադրման կանոնները համաձայն հավելված համար 1-ի։ Սիրողական ռադիոկայանների գրանցման, տեղադրման եւ օգտագործման կանոնները համաձայն հավելված համար 2-ի։ Նիստում քննարկվեց նաև վերահսկողության, լիցենզավորման եւ մուտքերի հաշվառման բաժնին վերաբերող 3 հարց։ Առաջին հարցով փոփոխություններ կատարվեց Ալեքս տաքսի ծառայության դրամադրված լիցենզիայի ժամկետի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցություն կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ 45 ա որոշման մեջ կատարել հետեւյալ փոփոխությունները որոշումից հանել ալիքս 260 մեգահերց բարերը եւ թվերը։ Ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված թիվ 7 հավելվածը եւ այդ որոշմամբ տրամադրված 0015 թույլտվությունը։ Հանձնաժողովը փոփոխություններ կատարեց նաեւ 2012 թվականի մարտի 5-ի եւ 2008 թվականի նոեմբերի 17-ի որոշումների մեջ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքի քաղաքապետ Մայքլ Հենքոքը 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ը պաշտոնապես ճանաչել է որպես հայկական անկախության օր հայկական երկու պետությունների Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Հայդատի ամենաարևմտյան ափի հանձնախմբի ղեկավար Էլենա Սատրյանը ողջունել է Դենվերի քաղաքապետի որոշումը, ընդգծելով, որ Արցախի ճանաչմամբ նա բարձրացրել է իրազեկությունը մարդու իրավունքների խնդիրների, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից 2016 թվականի ապրիլին հակահայկական հանցագործությունների իրականացման հետ կապված։ ԱՄՆ Օրեգոն նահանգի Պորտլենդ քաղաքի քոլեջի ուսանող Սեմ Բուսանը իր հետաքրքրասիրության արդյունքում գրադարանի նկողում հայտնաբերել է 1599 թվականի հրատարակության Աստվածաշունչ՝ Եղիսաբեթ առաջինի եւ Շեքսպիրի Աստվածաշունչը, որում հիշատակված է մեծ հայքի մասին։ Մասնագետները նշում են, որ Աստվածաշնչի բացառիկ հրատարակության մեջ հիմնական գրառումները ներկայացված են փայտի վրա արված բարդ պատկերազարդումների միջոցով։ Աստվածաշնչի մեջ եդեմական այգու իրավիճակը բաժնում փայտե տախտակի վրա պատկերված են Մերձավոր Արևելքի եւ Մեծ Հայքի, Բաբելոնի եւ Պարսից ծոցի քարտեզները։ Գրքում կա նաև գրառում, ըստ որի հայտնի է դառնում, որ այն տպագրվել է Լոնդոնում Անգլիայի թագուհու հրատարակիչ Քրիստոֆեր Բերքերի կողմից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 2009 թվականից Արցախում նշվում է գրադարանավարի օրը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Ասկերանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Այսօր Ասկերանի Գուրգեն Գաբրելյանի անվան կենտրոնական գրադարանը շրջանի գրադարանավարների մասնակցությամբ կազմակերպել է հանդիսավոր միջոցառում։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ շրջանի մշակույթի բաժնի վարիչ Ռուզանա Մկրչյանը, կարևորելով գրադարանավարների դերը մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակման գործում։ Ասել է, թե գրքերի աշխարհը Եզերքյան եւ Զերչարենցյան տողերն արդիական են միշտ, ինչքան էլ զարգացում ապրեն նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Իրենց սրտի եւ շնորհավորանքի խոսքով ներկաների հետ կիսվեցին Ծաղկաշատի եւ Սարուշենի միջնակարգ դպրոցների գրադարանավարներ Էլա Շահրամանյանն ու Սիլվա Հայրյանը։ Ասկերյանի կենտրոնական գրադարանի ակտիվ ընթերցող Ռուզանա Հայրապետյանը համոզմունք հայտնեց, որ մեծ ու կարևոր է գրադարանավարի աշխատանքը հասարակությանը գրապահոցներում թաքնված իմաստնությունը հասանելի դարձնելու գործում, ինչը պարտքիվ է զգացումով են կատարում գրադարանի աշխատակիցները։ Միջոցառման ժամանակ կազմակերպեց մրցույթ լավագույն ասմունքող գրադարանավար անվանակարգում, որի հաղթող ճանաչվեց Մադաթաշենի միջնակարգ դպրոցի գրադարանավար Կարինե Մայիլյանը եւ ապարգևատրվեց Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պատվոգրով։ Վերջում Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը շնորհավորանքի եւ բարեմաղթանքի խոսքեր ասաց շրջանի գրադարանավարներին, մասնագիտական տոնի արդիվ եւ մի խումբ գրադարանավարների մտաղ սերնդին հետ տարվող նպատակասլաց աշխատանքի եւ մասնագիտական տոնի արդիվ ապարգև բացատրեց շրջվարչակազմի ղեկավարի պատվոգրերով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր տոնում է իր 64-ամյակը։ Նրան շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Վստահ եմ, որ ակտիվ արդյունավետ քաղաքական երկխոսությունը եւ մեր բարբերական հանդիպումներն այսուհետ եւս կարեւոր դեր կխաղան հայ-ռուսական համագործակցության ամբողջ համալիրի դինամիկ զարգացման գործում, ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ միջազգային եւ տարածաշրջանային միավորումների շրջանակներում։ Սրտանց մաղթում եմ ձեզ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, բարօրություն եւ նորանոր հաջողություններ բոլոր նախաձեռնություններում։ Այսօր ժպիտի համաշխարային օրն է։ Տոնի համար մարտիկ պարտական են 20-րդ դարի կեսերին ԱՄՆ-ում ապրած նկարիչ Հարվի Բոլին։ Ժպիտի համաշխարային օրն առաջին անգամ նշվել է 1990 թվականին, թվականին։ Օրվա խորհրդանիշն է՝ բարի գործարա, նպաստիր գետ 1 ժպիտի հայտնվելուն։ Մարզասերների համար վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը շնորհավորել է Մանուել Պետրոսյանին շախմատի մինչև 18 տարեկաների աշխարհի առաջնության չեմպիոն դառնալու արդիվ։ Շնորհավորական նամակում մասնավորապես ասվում է. «Սիրելի Մանուել, ուրախությամբ ու հպարտությամբ եի հետևում քո հաղթարշավին, հավատալով մտքիդ ուժին։ Շնորհավորում եմ եւ քեզ եւ ողջ հայությանը, ինտելեկտուալ այս մրցավազքում հերթական պատվավոր դափնին վաստակելու արդիվ»։ Արցախում առանձնակի ուրախությամբ ենք ընդունել հաջողությունդ, սпасելով նորանոր բարձունքների։ Մաղթում եմ, որ միշտ միտքդ ճկուն եւ քայլերդ ամուր լինեն։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը Մոսկվայում ավարտված աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայիլ Տալի 10-րդ հուշամրցաշարում գրավեց 3-րդ տեղը 9 հնարավորից վաստակելով 5 միավոր։ Վերջին տուրում Լևոն Արոնյանը սևերով ոչ ոքի խաղաց աշխարհի նախկին չեմպիոն Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի հետ։ Հաղթողի կոչումը նվաճեց ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշին, որը հավաքեց 6 միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։